Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen. Izobraževalno glasbeni, variate, zofijni, ljubimci. zdrav z našega planeta, kjer vse štima. Voda še vedno teče in sonce še vedno sije in vsi smo srečni. No, dobro, eni malo bolj, eni malo manj. Hip hop, down stop. Ejo, že začel sem tako, kot da bi govoril pravljico, v kateri vse štima in vsaka beseda se rima pa si vemo, da se tako lepo ni. In kaj zato storimo mi? Ja, nič, če ne prej živimo, kot živimo, se dejstva veselimo, da nam ni še hujše. Pa enkrat cena bo potrebno korak naprej narediti. Ne vedno revolucije delati in že peto pivo zraven pit. Spremembe se morajo pri trezni glave zgoditi, takrat je treba oni zgoraj povedati, da morajo oditi, da jih imamo dovolj njih, dovolj njihove eksploatacije, dovolj njihovih fence oblek, dovolj medijske manipulacije, dovolj rep komadov, ki so rejeni zgolj zato, da se naslednja beseda sprejšnja rima in dovolj reper njihovih menedžerjev, ki pravijo, da se ja štima dovolj ogabnih TV na nizem, ki dovolj TV dnevnikov, ki vsak dan govorijo isto in polnijo prazne glave bednikov. Dovolj mojih besed, ko se za pravico nekomu drugemu reči bednik. Mogoče bi zazeli RTV SLO in delali svoj tednik. In ne povedali vse, kar nas teži, da imamo dovolj strani korporacijskih pošasti prelite krvi, da imamo dovolj hrane z umetnimi geni, da imamo dovolj reklam, ki pravi, da bomo kul, če bomo uporabljali pravi šampon. Mogoče bi šli raje nazaj k naravi in tako hranili v zonjo. Oh. battle to reclaim democracy is going to be a difficult one. Our freedoms were not granted to us by any governments. They were wrested from them by us. And once we surrender them, the battle to retrieve them is called a revolution. Nekatere vsake štiri leta en dan imenujejo praznik demokracije. Sam jim ne verjamem, po mojem je to dan, ko teptani zbirajo člane aristokracije. Prave, da se politiki borijo za vse nas in da smo jih izbrali mi. Zakaj pa potem branijo le institucije kapitala, ki teptajo druge ljudi? To je s tem tudi sami prevzemajo nas in del zločina. Iskreno upam, da tudi za ne obstaja kje, kje neeksplodirana mina. Tudi mi lahko postanemo neokrutljivi in eksplozivni. Pa ne govorite mi, da ne štekamo stvari in da smo primitivni. Dovolj je že, da se človek ozre okoli sebe. In prosim se, ozri se, premisli, mogoče pripričam tudi tebe. Jo. Da opadva in še vsej drugi se zlijeva v gibanje, vse je gibanje. Gibanje sprememb, ki nas bo odrešilo v boljši prihodnosti v gibanje. Vse drugače nađa, sploh ni tako zapletena, vlada naselita, pohlepna, zraven tudi premetena. Prepričajo nas, da znamo za svet, da tako kot je, tudi mora biti. In če gre za naš gospodarski napredek, lahko umre tudi posledniki ker ne povejo to, da tak napredek prinaša koristi le njim, revežem pa lahko to smrt, bedo in polja min. In mi nočemo na poljih min, tankov in vojakov, mi bi radi zasedili žita, da bi vsakdo lahko nahranil usta svojih rojakov, mi bi zgradili družbo ljudi enemu drugemu enakopravnih, v kateri ne bi bilo izbrisanih, preganjenih in brezpravnih, družbo, v kateri ljubezen ne bi bila le beseda glupih pop komadov, ker bi se znova ljubili in ne bi bilo medsebojnih propadov. Mi bi na novo izumili flower power in bi prepovedali vsak bend, ki igra od drugega cover, vrnili bi nazaj pomen originalnosti, vrnili bi zaupanje vsakega vase in to brez cenzurirane medijske banalnosti. Je že tako, da ta mladina danes ne piše več parol po zidovih, ampak komunicirajo prek računalnikov in buljo MTV v svojih domovih. In si mislijo, ja tako pa če, kaj hočemo, itak je brez zveze. Je kaj, bo vedno tako, da če boš kam hotel priditi, boš rabil zveze. A ni še čas za to, da na novo defiramo naš planet, da ne bo zavedno od človeške zlobe preklet. A ni že čas za to, da na novo definiramo naš planet, da da ne bo zavedna od človeške zlobe preklet. It would be naive to imagine that we can directly confront empire. Our strategy must be to isolate empire's working parts and disable them one by one. No target is too small, no victory too insignificant. we could reverse the idea of the economic sanctions imposed on poor countries by empire and its allies. We could impose a regime of people sanctions on every corporate house that has been awarded with a contract in post-war Iraq. just as activists in this country and around the world targeted and, and, and exposed institutions of apartheid. Each one of them should be named, exposed, and boycotted, forced out of business. That could Zofini, ljubimci. Ponovno pozdravljeni v oddaji Zofinih ljubimcev. V današnji oddaji se bomo ukvarjali z odnosom med tehnologijo, znanostjo in razumom. Za uvod lahko nam in poslušalcem zastavimo vprašanje. Koliko vas razume delovanje radijskega sprejemnika? Starejši poslušalci, ki so bili v mladih letih radioamaterji ali so doma sestavljali in razstavljali svoje radije, bi verjetno kratko in jedrnato znali razložiti delovanje radijskega sprejemnika, te stare in po mnenju nekaterih že zastarele naprave. Za mlajše pa nismo več tako prepričani. Naj v prvi vrsti samo kritično pripomnim, da tudi pisec teh vrstic tega do nedavnega ni bil sposoben, vendar mu je tehnologija ponudila rešitev za ta problem. Na internetu, tem osmem čudu modernega sveta, obstaja stran z naslovom 3x2.v.howstuffworks.com ali prevedeno, kako delujejo stvari, na kateri si lahko prav vsak pogleda, kako stvari, ki jih vsak dan uporabljamo, tudi delujejo. Na tej strani si lahko seveda pogledate tudi to, kako deluje radio. Morda tehnologija skriva rešitev za problem, ki ga med drugim v svojem prispevku izpostavi Baruh, namreč kako dejstvo, da vsakodnevno uporabljamo tehnologijo, ki je ne razumemo, vpliva na našo družbo. Informaciji je dan danes dovolj, morda celo preveč. Vprašanje je, ali jih znamo pravilno uporabljati in ločiti zrnje od plev. Za ilustracijo te in drugih zanimivih dilem vas vabimo, da ostanete z nami do konca odaje. O prispevku o tehnologiji bomo prisluhnili še napovedniku, se vrnili v zgodovino filozofije in se nasmejali ob rubriki Humor. Vabljeni k poslušanju. Za misel, misel. Je medij zabave, ki omogoča milijonom ljudi, da poslušajo isto šalo ob istem času in vseeno ostanejo osamljeni. T.S. Eliot o radiju. to Vaša bližnica do Zofije www.zofijini.net Razum in raja Živimo v času, v katerem je znanost prevzela položaj avtoritete glede aktualnega sveta, ki je bila še ne tako dolgo nazaj ekskluzivno rezervirana za organizirano religijo. Tedaj so cerkveni dostojanstveniki narekovali resnice o zunanjem svetu, čeprav so imeli več zapovedati o tistem, kar je nevidno. Sedaj ima ta privilegij znanost. Znanost lahko v kratkem opišemo kot razumno tolmačenje surovih čutnih podatkov z namenom odkriti nek navides skriti vzročni mehanizem. Znanstvenim raziskovanjem prek Galileja do Newtona in silovitim nadaljnim razvojem bi človek pričakoval, da bo v razumskosti napredovala tudi preostala raja priča smo ravno obratni situaciji, namreč na zadovanju v razumskem soočanju z informacijami, ki nas v sedanji družbi oblegajo. Znanost se je mistificirala in za seboj potegnila še tisti kanček razuma, ki je po Aristotelu razlikoval človeka od živali. Ko govorim o znanosti in razumu, je potrebno poudariti, da je moderna znanost, sploh pa fizika, postala dokaj nerazumljiva, odmaknila se je z področja zdravorazumske kontemplacije, ki nam je v srednji šoli omogočala soočanje z mehaniko in računanjem prostega pada ter vrtilnih količin. Zgleda, da je sama znanost, katere gonilo je bil razum, zašla v neko brezno, dokoder luč razuma nima dometa. Razum tukaj pojmujem kot Descartov la bon sens, torej kot zmožnost resnične presoje. Dekart je bil sicer mnenja, da je ta zmožnost v enaki meri lastna vsem ljudem, a kot bomo videli, se je v tem krpko motil. Moderna fizika kot tudi druge veje znanosti sledijo paradigmam. V najširšem smislu je to začetno skupno stališče znanstvene stroke o predmetu raziskave, kaj in kako naj se raziskuje in znotraj njih odkrivajo pojave, ki so v popolnem nasprotju z intuicijo preprosteža, kot ste vi in jaz. Kako je lahko nek delec, elektron, na dveh mestih krati? Kako je možna komunikacija oziroma prenos informacij dveh delcev, med katerima ni nobene povezave? Kako je lahko svetloba hkrati valovanje in delec? O tem se je spraševal tudi Einstein in ne smi nas biti sram, če nam ob določenih konceptih, ki domujejo na primer v kvantni mehaniki, zmrznejo možgani. Očitno je, da za vsakdanjega človeka znanost ni dojemljiva. Pri tem pa je zaskrbljujoče to, da je vsakdanji človek odvisen od produktov znanosti televizija, internet, hladilnik, prevozna sredstva. Vse to je znanost v praksi in veliko nas strumno uporablja te pripomočke rutinsko. Če parafraziram Heideggerjevo definicijo tehnologije, potem lahko rečem, da je tehnologija sredstvo za dosego nekega cilja in hkrati človeška dejavnost. Naprimer, namen televizije je, da nam omogoča zabavo, seznanjenost z aktualnimi temami, hkrati pa je naša dejavnost – Jo čistimo, gledamo, se z njo ponašamo, jo celo malikujemo. A vendar, kar je pri tem zaskrbljujoče, je ravno ta primankljaj razuma v življenju. Za misel, misel. Izumitelj. Oseba, ki ustvari genialno kombinacijo koles, vzvodov in vzmeti in verjame, da je to, kar je ustvaril civilizacija. Ambrose Beers, hudičev slovar za misel, misel. Vsi največji tehnološki izumi, ki jih je ustvaril človek, letalo, avtomobil, računalnik, nam povejo malo o človeku inteligenci, a veliko o njegovi lenobi. Mark Kennedy. warehouse wages kill the ends. Introduction, man, I should have schooled it up when I was younger. Should have stuck the plan. Always had the dreams of being more self assertive. And my kid's a teenager. Now he needs the health insurance. So break my body, break, break my soul down. Just another zombie walking blindly through your ghost town. Pull up to the bar to politic and top the power. Ain't nobody really all that jolly at your happy hour. But I don't wanna go home yet, so I'ma talk to my cigarette and that television set. It doesn't matter what brand or station, anything to take away from the current situation. No overtime pay, no holiday. Months behind on everything but the lottery. Winter around the corner, guaranteeing that my car dies. Wifey having trouble trying to juggle both the part times. My cup ain't close to filled up. We trying to build up so we can have enough when I finally get the color, won't be nothing left to paint on. A friend of mine tried to kill himself to the same song. is mad at making magic out of canned goods. My tax bracket status got a question in my manhood. My shorty got caught smoking weed at a concert. And if I smack him, everybody treats me like a monster. My neighbors ain't doing much better. And we make it competition instead of sticking together can't save no nest egg. In fact, this nest is rented. In fact, that rent is late. Wait, the money ain't here, the raise ain't coming. Just me and my son and that crazy woman and those bartenders. This whole fucking country got everybody swallowing that lunch meat. Maybe we could speed up the process. Kill me in my 30s in the name of progress. Put me in the dirt and then change the topic. Sometimes seems like the only way to stop it. Contemplate my departure date. Doesn't take a lot to get a lot of us to talk this way. Take a shot at me, that's all I'm obligated for. Apparently, my only guarantee is a walk away. Zofijini ljubimci. Poslušate oddajo Zofijinih ljubimcev, v kateri govorimo o odnosu med znanostjo, tehnologijo in razumom koliko od uporabnikov, na primer televizije, pozna mehanizme, ki omogočijo prikaz slike na zaslonu. Prepričan sem, da jih ni veliko. Sprva zgolj teoretičen prepad med znanostjo in vsakdanjim razumom je prerasel v brezno praznine med praktičnim vidikom znanosti in posameznikom, ki mu je namenjen. Da, lahko bi celo dejali, da smo se znašli v absurdnem stanju, da domala razumemo, da ne moremo razumeti, če že ne zaradi česa drugega, vsaj zaradi tega, ker so določeni teoretični koncepti abstrahirani od konkretnosti oprijemljivega. Ampak to, da ne razumemo, kako deluje recimo mobilni telefon, naprava, ki je nekaj, kar lahko primemo, jo uporabljamo celo vsak dan in to povečkrat na dan, pa ostaja uganka za vse nas. Človek se več ne sprašuje o tem, kaj je dostopno na trgu proizvodov, zadoščamo zgolj to, da tam je. Nekakšna slepa vera v humanost korporacijskih združb, da oni pa že vedo, kaj lahko prodajajo in da to, kar prodajajo, dejansko koristi njihovi tržni skupini. Kam je šel razum? se res ne zavedamo, da trenutno stanje potrošnikov omogoča implementacijo nekega proizvoda, za katerega se bo morda šele kasneje odkrilo, da je povzročil ogromno škode, na primer DDT pesticid. Izkazalo se je, da povzroča raka in ogroža divje živali. Nočem zganjati panike, a vendar lahko za večino stvari, ki jih ljudje kupujejo, mirne vesti rečem, da so dvomljivega značaja od knjig, hrane, multimedije in oblačil. Ni vsak, ki bere knjige pameten. Pomembno je, kakšne knjige bere. Ko bralcem in bralkam raznih knjig o duhovnosti, ki so dobile slabšalno etiketo New Age, Omenim naj gredo raje o ta isti temi prebirati sveto pismo, upanišade ali kakšne hermetične spise in da ta tematika sploh ni nova in da so o njej pisali že naši stari, od Egipta, Evrope do Indije. Vedno naletim na zgražanje. Ne trdim, da te branje, na primer Platona, naredi srečnega. Ne mara pa te bolj plemeniti kot takšne po tekočem traku tiskane eklektične pisarije. Takšnim avtorjem ni problem prevzeti kakšnega znanstvenega koncepta, ki je v večini primerov za voljo skladanja z njihovo, z nobenim dejstvom podprto teorijo, tako prilagojen, da spada v kvazi znanost. Iz dejstva, da pri eksperimentih v subatomskem svetu na končni rezultat vpliva prisotnost merilnega aparata, so to vrstni kvazi znanstveniki zmagoslavno proglasili vzročno nad vlado misli nad materijo. Seveda gre tukaj za popolno ignoranco do pravih znanstvenih ugotovitev. A kaj, ko ljudje raje verjamejo romantični, sproducirani resnici kot patogi in za odrešitev človeka dokaj nebistveni resnici? ljudje. Speči razum nas lahko pripelje do nepredvidljivih konsekvenc, zato se prebudimo iz tega pasivnega stanja in aktivirajmo ter začnimo uporabljati kritično mišljenje v vsakem pogledu naših življenj. Za slab zgled naj nam ne bodo razni verski fanatiki, ki Biblijo berejo kot egzakten dokument, ampak verniki, ki so spregledali, da ni dovolj zgolj verjeti v Boga, ampak da šteje tudi razlog za verovanje. Strah pred Bogom in strah pred peklom nista več zadostna razloga za vero v Boga. Le to mora utemeljevati nek plemeniti razlog. Čeprav se razum in vera kot dve orodji našega uma razlikujeta v delovanju in lastnem predmetu, kateremu sta usmerjena, to še ni razlog, da ne bi v razumskem udejstvovanju imeli vere, da nam bo uspelo, naprimer izračunati neki integral in da ne bi našo osebno vero podkrepili s pravimi razlogi ter na poti verovanja razumsko krmarili med klavrno literaturo ter se izogibali dejanjem, ki niso vredna vernega človeka. Razum žal ni naprodaj kot nirvana, je zaston, a kaj, ko je v današnjem svetu tisto, kar je zaston razvrednoteno? Spisal Baruch Za misel. Za misel. Postalo je grozovito jasno, da je naša tehnologija presegla našo človečnost. Albert Einstein. my you'll never be what is in your heart. Weep, little lion man, you're not as brave as you were at the start. Rate yourself and rake yourself, take all the courage you have left. And waste it on fixing all the problems that you made in your own head. But it was not your fault but mine and it was your heart on the line. I really fucked it up this time, didn't I, my dear? Didn't I, my Tremble for yourself, my man. You know that you have seen this all before tremble, little lion man. You'll never settle any of your scores. Your grace is wasted in your face. Your boldness stands alone among the wreck. Now learn from your mother, or I'll spend your days biting your own neck. But it was not your fault, but mine, and it was your heart on the line. I really fucked it up this time deny, my dear. But it was not your fault but mine, and it was your open mind And it was your heart on the line I really fucked it up this time Didn't I, my dear? But it was not your fault but mine And it was your heart on the line I really fucked it up this time Didn't I, my dear? Didn't I, my dear? Za misel. Za, misel. za uspešen razvoj tehnologije mora resničnost nadvladati marketing, saj narave ne moremo pretentati. Richard Feynman Filozofija skozi čas 28. oktobra 1704 je umrl angleški filozof John Locke. Loka prištevamo med predstavnike zgodnjega razsvetljenstva – Na filozofskem področju je iz empirističnih izhodišč izpodbijal takratni prevladujoči vpliv kartezijanskega racionalizma in poudaril vlogo izkustva pri pridobivanju spoznanj. V povezavi s tem pomeni Lokovo empiristično pojmovanje zavesti in zavedanja, prelom v primerjavi s tradicionalno scholastiko, v kateri so dušo in duševne procese opisovali z metafizičnimi pojmi. Prav tako je imel velik vpliv na razvoj sodobne politične filozofije, njegovim liberalističnim idejam, ki so spodbijale takrat uveljavljeno božansko pravo kraljev, pripisujejo vsebinski vpliv na politični ustroj oblasti v Združenih državah Amerike. Prodor lovkove filozofije in vpliv na evropske sodobnike časovno se upadata s širjenjem vpliva Newtonove fizike – Rojen je bil v manjšem podeželskem naselju v Wrightnu blizu Bristola v grofiji Somerset. Kljub temu, da se je njegov oče, jurist po poklicu, bojeval v angliški državljanski vojni na strani zagovornikov parlamenta, se je sam izogibal politični izbiri. V skladu s svojo strogo puritansko vzgojo je že mlad zagovarjal načela verske zmernosti in strpnosti. Na Westminster School, ki je bila že takrat najboljše priporočilo za kasnejši študij na angliških univerzah, si je pridobil humanistično izobrazbo. Na študiju in učiteljevanju v Oxfordu, kjer je bival od leta 1652 do leta 1677, se je seznanil s tremi takrat glavnimi miselnimi tokovi v Angliji tradicionalno scholastiko, ki je še kraljevala v univerzitetnem življenju, s pisateljskim krogom platonistov iz Cambridgea in intelektualno najvitalnejšim kartezijanskim racionalizmom, ki se je na otok širil z kontinenta. Medtem, ko so se scholastika in prežitki renesančnega platonizma zdeli loku preživeti, je pozornost preusmeril na Dekarta, ki ga je v mnogočem na skupnih izhodiščih v končni obliki revidiral z izdajo dela esej o človeškem razumu leta 1690. Le tega je začel kot plot razpravljanja s prijatelji pisati že leta 1671. V tem delu, ki ga je širše proslavilo, je poudaril vpliv izkustva pri pridobivanju racionalnih spoznanj. www.zofijini.net Vaša bližnica dovednosti. Filozofija skozi čas. Ker na univerzi v Oxfordu ni bilo mesta za intelektualne inovatorje, je že tekom študija preusmeril pozornost na razvijajočo se znanost in zato študiral še medicino in kemijo. Med drugimi se je seznanil tudi z Bojlom in bil sprejet v kraljevo družbo. Leta 1666 se je na Oxfordu seznanil z Lordom Ashleyem, kasnejšim grofom Šeftesburijskim, ki je bil tam zaradi zdravstvenih težav. Lok je nanj s svojim medicinskim znanjem in intelektualno razgledanostjo napravil vtis in Lord Ashley ga je vzel v službo ter ostal njegov dosmrtni pomočnik in prijatelj. Zaradi političnih sprememb, ki so grofa in skupaj z njim loka privedle v nemilost, se je moral dvakrat odpraviti v izgnanstvo. Prvič leta 1675, ko je preživel tri leta v Franciji, kjer se je seznanil z vodilnimi misleci tiste dobe. Drugič pa leta 1683, ko je grof Šeftesburi sodeloval v oporu proti vzponu katoliškega kralja Jakoba II. na oblast – Lok in Grof sta se umaknila na nizozemsko, kjer sta nekaj časa živela pod lažnimi imeni, da bi se izognila ekstradiciji. Grof je na nizozemskem umrl, Lok je v tem obdobju napisal svoj esej o človeškem razumu in politična spisa pismo o strpnosti ter dve razpravi o vladanju. Thank you. Zadnje leta je ob slabšem zdravju, ko so ga obremenjevali astmatični napadi, preživel na podeželskem dvorcu v prijateljski zvezi s filozofinjo Lady Masham in njenim možem. Večinoma je izpopolnjeval svoja dela, ohranjal korespondenco in polemiziral z intelektualnimi nasprotniki. Lok se ni nikoli poročil, niti ni imel otrok. Britanski filozof Bertrand Russell o Loku trdi, da ni niti najglobji, niti najzvirnejši mislec, je pa njegovo delo močno in trajno vplivalo na filozofijo in politično življenje. Rubriko Filozofija skozi čas pripravlja Boris Blagotinšek z filozofskega foruma trikratvojnjev.mislec.net. Mm -hmm. heart, a heart condition. So as a kid, she had to adapt to smarter living. Not much room to rebel because of health. No drugs, no booze, just kiss and tell. Well known on the scene, jailbait queen. Had the first baby, barely 18. Father of the child was after one thing. When the daughter came, the dad was unseen. It don't matter, he ain't got a job, so she had to go to work and leave the baby with her mom. Second shift till the neck is stiff, but she worked it and built her own nest to live. Soon after that, baby's daddy slash lazy bum with no cash. He wanna come over and crash. He wanna play his part, so she let him move into that garden level apartment. She knew better, she did it anyways. Explain better when you're trying to see some better days. The sun's up, catch those rays. Butterflies now, who's got chase? But she still dreams after she woke. Tight hold on that hope. Sometimes it can seem so cold, do what you gotta do to cope but she still dreams after she woke. Tight hold on that hope. Sometimes it can seem so cold. Do what you gotta do to cope two years later, two months pregnant. Same daddy, same broke ass situation. This time the doc said her heart might break. Praise God that the job got her health benefits straight. She believes in the right to choice, but she loves baby girl and she wants a boy more nowadays on the day shift. Balance that with night classes. Take some time and space and make it all fit. The apartment they now live in is overcrowded. Raised her voice and made her point. Told that boy, go get employed. He put on his best shirt, said he wasn't coming back till he gets work. She knew what that part meant, so she swept every piece out that apartment. Peace out, keep out, take the scenic route. Rather only have to feed three mouths. She adapts to everything now, and nobody asks what she dreams about. But she still dreams after she woke. Tight hold on that hope. Sometimes it can seem so cold. Do what you gotta do to cope. But she still dreams after she woke. Tight hold on that hope. Sometimes it can seem so cold, do what you gotta do to cope. Little girl was the first reason to breathe, and a little man was the first man she believed in. She gotta live right and do right by self. She do for self, she don't want your help. Afraid of being alone, but fear ain't enough to knock her off of that stone. Gonna make that home her home, with or without a man that she can call her own boss at work is anxious, continues to hand her the wrong advances. She passes the test, she knew the answers. Quit the job to go take a chance. We're life, this is life. We all strain while we break for dollars and we work for change the same, we all struggle. Sometimes you gotta say fuck you. Fuck. When you smile and she doesn't return it, give her room, man, don't disturb it. If it makes it hurt less to curse and fight, go ahead and hate the world, girl, you earned the right. Now, but she still dreams after she woke. Tight hold on that hope. Sometimes it can seem so cold, do what you gotta do to cope. But she still dreams after she woke. Tight hold on that hope. Sometimes it can seem so cold Do what you gotta do to cope But she still dreams after she woke Tight hold on that hope Sometimes it can seem so cold Do what you gotta do to cope H, umor. Pred kratkim sem srečal obupano mlado gospodično, ki je jokala pred svojim avtom. Prašal sem jo, če potrebuje pomoč. Odgovorila mi je, da bi morala zamenjati baterijo v daljincu za odpiranje avta, saj zdaj ne more v avto. Prašala me je, če morda vem, ali 200 metrov oddaljena trgovina, na katero je kazala s prstom, prodaja baterije za njen daljinec. Odgovoril se mi, da ne vem in je vprašal, ali ima morda njen avto alarm. Dejala je, da ne. Imale to digitalno stvar za odpiranje avta, ki mi jo je podala skupaj s ključi za avto. Ko sem vzel ključe in ročno odprl avto, sem zlobno pripomnil. Zakaj se ne bi zapeljali do trgovine in pogledali, če imajo morda baterije, ki jih potrebujete? Je namreč kar dolg sprehod vir trikrat dvojni v.basicjokes.com. Za misel, misel. Najpomembnejši in nujni problemi današnje tehnologije niso več zadovoljitev primarnih potreb ali hretipskih želja, ampak poprava zla in škode, ki jo je povzročila včerajšnja tehnologija. Tennis Gaped izumi tehnološki in socialni 1970. Listen up closely, focus your brain. Rappers approach me, foes get slain. Slash you slowly, open your veins. Over and over and over again. Verses are perfect, a virtual genius. A person could say I'm the personal Jesus. Rise up out of the fire like phoenixes. Crazy, I'll even rock 80s rock remixes. So pray to me every day, faithfully facing these basically leaving you fatally wounded and wasted. I'm wicked as mystical voodoo magicians. If you were to listen, you're under my spell. Lose inhibition, surrender your writtens. It's fuel to spit 'em. I'm up in this spot with a beautiful chicken. Happens the truth is stupid to diss them. Foolish is trying to throw fuel on the friction. Haters are Lakers that lose to the Pistons. Scoop up your riches, scoop up your bitches. You're up in my kitchen, you're doing my dishes for minimum wage. Your minuscule brain is trying so hard to configure This swigger is straining. I'm straining your ligaments, aiming the cripple kids, aiming the barrel. I bury you effortlessly, faggots effing with me. You'll get blown into fragments and left for debris. Did he mention I'm deadly? These Beatrice's widows. I'm back from the dead, but not Beatrix kiddo. It's A P, say it with me. A P, play it for me over and over and over over and over and over again. It's AP, say it with me. AP, play it for me. Over and over and over again. Over and over and over again. Back, back, back, Zofini, ljubimci. Baby. Kino klub jesen 2009 nadaljujemo jutri 29. oktobra ob 18. uri na malem odru Narodnega doma z žanrskim večerom posvečenim grozljivkam oziroma kultni klasiki Night of the Living Dead iz leta 1968. Večer bomo začeli z mariborsko premiero prikmurskega šokerja Korpus Crispi, nadaljevali z dvema kratkima predavanjama o filmski zgodovini zombijev, čimur bo ob 21. uri sledil še film Noč živih mrtvecev. V soboto 31. oktobra ob 10. uri na malem odru Narodnega doma za najmlajše predstavljamo slovenski mladinski film Teja in pogovor z igralko Pino Bitens, ki v filmu interpretira osrednji lik. Več informacij o kinu klubu najdete na spletni strani filmskega društva www.filmsko.net. Društvo podiplomskih študentov filozofije pri Univerzi v Novi Gorici in znanstveno-raziskovalnem centru SAZU poziva k prispevkom za prvo številko novo ustanovljene filozofsko-teoretske revije na temo Delo besede. Več informacij je v PDF dokumentu, ki ga najdete tudi na naši spletni strani www.zofijini.net. Študentsko filozofsko društvo iz Ljubljane je prenovilo svojo spletno stran. Novosti si lahko preverite, če obiščete naslov www.zofofili.si Sam misel, Sam misel, produkcija preveč uporabnih stvari rezultira v vse preveč neuporabnih ljudeh. Karl Marx Pa gremo od začetka, se izognemo metka, ki se mu reče neiskrenost, ki se mu reče obremenjeno, samim sabo, pa s tabo, pa svojo mamo in njeno izpostavo dvojne morali in načela, ajde, nič več, dej pel. Tu smo zato, da se govori, da se resnico ven spusti, da rečemo Bobo, Bob, če znaš bolje si svoj majhdo. Tukaj ne zmajemo le z glavo in gremo na naslednjo kavo, mi ne rabimo več poživil, nas ne bo več zvil. Mi vemo, kje so vraži, ki ne pometamo pod predpražnik, dolgo se nas ne zadržajo, fuck off, nam ne bodo nič več prodali. Kdo so oni, kdo smo mi, oni so oni, mi smo ti. Ti, ki tole poslušaš, poje zraven, čeprav fušaš, ti, ki veš, da ni važno, da vsaka nota štima, ki se ne ostaviš, ko slišiš, da se nekaj ne rima. Ti, ki veš, da nekaj smrdi, če se muzika prodaja z golimi telesi, ki veš, da se pop štance ne poslušajo v nebesih. Ti, ki se želiš po dolgem času spet nekaj čistega, ki si naveličan te veš katle vsak dan istega. Ti, ki bi se enkrat res spet na muziko znorel, ki bi splezal na odar in zraven z bendom pil. Da razčistimo, samo toliko, da veš, nisi sam, ki nočeš, da bi svet vrtel keš. Kdo bo koga, kdo bo kaj, večna tekma, prvica in prvi maj. Zdaj ti lahko hitro vse jasno, pravice se praznuje en dan, krasno, stale dni pa vemo, kako je. Stiskajo vse strmite, težijo starci, kje je diploma, župnik pravi, da se v nedeljo v Rim Roma. Estrada še vedno dela svoje bedne komade, brez rumenega tiska v hipu propade. Izgubi Dobili smo orientacijo, prodajalci sanj nam prodajajo končno destinacijo, bilje materialnih dobrin in instant užitka. Vse to pa ne dobiš, če nas zadeneš na loteriji dobitka. To se pravi, da nas držijo v šahu, držijo nas pod kontrolo, pa čeprav smo pri zadnjem dahu. Od rojstva do smrti nam sluje moralne omejitve in ko se izborimo porniče na TV-u, mislimo, oh, hude pridobitve. Igrice cuzanja palcev, igra korenčka in palice, dela nezaporno plačo brez odmora za malice. In ko da to že ni dovolj hud napor, priješ domov, prižgeš TV in smo spet tam, miselni zapor. Svoje porad poraze, kompenziramo zmagami holivudskih junakov, zgubljamo vesele do življenja, postajamo družba bedakov, družba otujenih posameznikov, ki ne jebejo 5% in z vsakim letom jemljejo pomirevala bolj pogosto. Viva pozitiva, vedno za le v tem komadu ne, ker sedaj se igramo, števam, ko pove, kaj težite še. Težijo me pop spake, ki so umetno ustvarjene, težijo me, da se stokrat na dan na radio predstavljene, težijo mi bendi, ki jim ne verjamem in tisti, ki mi pravijo, kako bo lahko to še sam dojamem. Na izi, poglej, kdo je vsak dan na TV-ju in koga ni nikdar, težijo mi tudi tisti, ki jim za to ni mar. Takšni ponavadi pride ven s hudim argumentom, tako pač je, ja tako pač je, misliš, da lahko zaradi tega govoriš brigame. Dovolj je apatičnosti, dovolj je ignorance, dovolj je oddajanja sodo, dovolj je reprezentance, veljako, ki nam diktirajo naše odločitve. Dovolj je bežanja in zatekanja v molitve, dovolj je potlačevanja naših strahov in dovolj je življenja frustracij znotraj naših domov. Jo. Tako smo ponovno prišli do konca oddaje. Upamo, da smo vas spodbudili, da boste naslednjič, ko v roke primete mobitel, prižgete televizor ali računalnik ali uporabite katero izmed breštevilnih naprav, ki jih uporabljate vsak dan, morda premislili in se vprašali preprosto vprašanje, kako to deluje. Z vami smo bili špikarka Erneja Pirnat, tehnik Jure Augustiner, pisca Boris Blagotinšek in Baruh ter urednik Samo Bohak. Nasvidenje v naslednji oddaji. Izobraževalno glasbeni, variate, zofijni, ljubimci.